muramutse inshuti bagenzi mwiriwe bakunze ikiganiro uburundi buraririmba ikiganiro uburundi buraririmba gikunze kuvuga ku byerekeye iterambere ry'umuziki w'uburundi kitavuze ku muririmbyi ibyo yakoze ibyo ariko arakora cyangwa yipfuza kuzoshika ko ahubwo tuba dutegura ikiganiro eh, icyo bita amateme akaba rero umuririmbyi aba afise ikintu aje kwigisha abatashoboye gushika kuri ino mikoro kabiri ikindi naco nuko mu gice cya nyuma za kukurikira indirimbo zitanu abaririmbyi batanu muri mumenyereye yuko uh, eh, habona imana John eh. dukorana kiganiro ariko turaza kugikorana mugabo uno munsi aza kuba nawe nyene umutumire tuzi neza yuko ikicumvye cyo gira indirimbo zitanu abaririmbyi batanu kwa gushaka cyo dukwita mu gifaransa guserva abaririmbyi benshi bashoboka mm. murazi ko igihugu gifite abaririmbyi benshi mugango abakunzi eh, aho abakira ari benshi akamenya n'ingene abajera Christian Savie rero turi kumwe na John nyene habone imana akaba rero eh, muhinga bw'ivyuma ari Akimana François hamwe n'abarabimenyereza twabwira amazina yabo mu kanya ego igice cya mbere nuko vyama twama tuvuga ku vyerekeye amakuru atandukanye aba ikintu tumaze kumenya gishasha muri isangano n'awadi ni John Yego novuga yuko uh, Christian Savier nkuko tumaze imisi tubivuga uh, aho rero uh, isangano n'awadi yateguye mu mwaka uh, wa 2015 itashoboye kuba ubu rero uh, vuba cyane uh, tugiye kubabwira amatariki eka uh, Eh, n'igihe izobera kugira ngo abakunda ah, umuziki w'urundi ah, n'abakunda isanganiro awadi bakomeze kubyitegurira mm. nibaza ko nko mu ndwi imwe cyangwa zibiri abantu bafise ibyo byose bashaka kumenyekanisha kazobara kajyo kabo gakomeye cyane mhm. ko gushobora guhayanisha baze barondera utwa John Abonimana na Emrine yego me na cyane cyane biture gisata cy'ubudandaji aho nibaza ko bizova byoroshye kuntu bashobora kumenyekanisha ivyo bariko barakora eka sisi sinivuga ngo twamubwiye kuko umunsi wazoba nandi babicakiye cavuga ngo twekitwe mutatubwiye uwumviriza umva ko igaragaye igihe uhawe geraze kuryoha cyane turazi ko aba nibo twashe tumva twaraduhamagara umuririmbyi mu twazanye batatu kugira ngo tugerageze umva ni benshi kandi ni bake aba abitwa ko abandagahunda ni benshi batashoye gushika ngaha mwebwe muraza kubaserukira duhere kwa niyo nkuru niyo nkuru wavuze ngo tukwite gute je nshaka ko witwa niyo nkuru mugabo urafise irindi wamivuga eh, ntwa niyo nkuru Evariste eh, Eva Jo ubundi n'amajambo abiri hariho ijambo e, e, bita upcoming hariho e, n'ijambo bita underground mm. ayo yose n'amajambo navuga yuko ari mu rurimi rw'icyongereza mm-hmm. ariko rero ayo mazina ni amazina yatowe inyuma yo kurondera gushaka gutandukanya bari bamaze imyaka n'imyaka mm. uh, baririmba ariko batari bwa twari ico kibanza mm. ari nka camvuga ati um underground um underground ni wa muririmbyi ataramenya niturahe ataramenya kugira ngo ntere imbere byogenda gute kugira ngo nkure mbegano bikora gute aho muri ico gihe rero ari twe underground kubera ko aracarondera aracarondeza amano n'amaguru ati mbega no kugira ngo shike kuco nipfuza mm. uyo rero niwe bita mu underground gwa muri rimvi atara eh, ataramenya kuririmba neza mm. Eva J umva bifatira mikro turumva yuko eh, John Habunimana atafatira ku gikorwa umuntu amaze gukora kwe kiba cinshi canke amaze imyaka akora wavuga ati abifatira ku ntege nke bw’igikogwa ashaka kuri kuba kimwe kagushikana mu ubwo abastar ukaba wamaze kuringanya abandaground afata igikogwa twafata yuko umu underground ari umuntu atarashikigirwa cyane bari bavuze ko imikoro ikomeye hmm? ah, eh, atarashikigirwa rwose eh, umuntu amaze gutumirwa mu biteramo byose batamwirengagiza akomeye n'aho biba afise ataririmba neza ntiwacitwa eh, mu underground mhm. wanditse izina ndaza kubisubiramo hanyuma ni eh, na nk'akajyo kuvuga ukuntu umuntu yandika idina ukuntu abantu bamumenya ukuntu abantu bamufata ku mutwe ibikorwa byo bakabikurikirana hanyuma inyuma yo kuba umusitari urashobora kuba umusupasitari ni mm. ukuvuga ngo urarengeye na wa musitari kubera ko urashobora kuba umusitari ukiri muri bya bindi nyine wamaze kumenyekana abantu baguma baguhamagara bagukora ku mpuzu bagira iki ariko hahantu eh, abadada bakwiruka inyuma ariko mm. hahantu kuri bwa buhinga bwo kuririmba neza hamwe ushobora kuja no muri ya mm. mahiganwa mpuzamakungu ugashobora gutsinda aho rero niho ushobora kuba umusupasitari ni ukuvuga ngo hariho abandi bantu ruta mm. b'abasitari bazwi bamenyekanye mugabo uri hejuru yabo mm. yego ako we ntitwari bw'agashike ko twari tukiri mu rwanda ni kugira ngo ushobore kubona ingazi imbere y'uko uba umusitari eh, uvuye mu underground ga eva jay ushikira hehe kubera ko yumva kuri mu upcoming utakiri mu underground je umva ku bwanje sinova ngo mpaka ngo numvirizwe n'umuntu ngo amanzi nyumvize uko ndirimba eh. ubwanje kwanza ndamanza nkiyemera eh. nkumva ibyo nkora nkumva ko juste ndiko ndegereza inzira yuko mugabo wewe wivuze hakwivuga uvugwa nabandi hakwishimishwa nabandi ushimwa nabandi eh, abantu bavuga tujya mu ntasho cyari ntashoboye kandi nkaba kumenya ibyo ndiko ndakora juste ndiko ndafatizira ah. buke buke ko uravuga uti ngereranije ibihe bya mbere n'ivyubusi cyo kimwe ah, ubu ndabura ko nshigikiwe gusumba eh. mu myaka iheze kubera ko eh, nateye imbere nico gituma numva ko ntakiri mu underground kubera mbona ngene nshigikiwe sigenda mu upcoming ah, uzomu star ryara bo je kubera bino mu ndoto ziwanje kuba umusitari wanje mm. ni gukora akazi kanje music mm. ni nguvu nyinshi ingorane abanza turi mu guheza mm. Mm. imbere yuko duhava twakira kizigeze abarimvira bacururazi kuri telefone ripaci tugira ituru gutya hama bice bihera kwa John Habonimana mm. eh, ariko ndavuga ati mbega ingorane abanza grande bahura nazo nizi ikindi muri studio umu underground akunda gura nazo programa nyinshi mm. ni ukuvuga dufate nk'umuproducteur yakwandikiye programa nk'iya mardi ukaca ushika ushitse akubwira bya bindi bibazo ngo kura yacitse indirimbo mm. yasi ndayiheza mm. indirimbo ikabira muri studio mm. ikindi kibazo kiriho ku underground ego mukanya rero utangure kumviriza indirimbo zabo turabona ko wa mwanya ugeze kukizigenza abantu by'abacuraranzi bishobotse turava tuvugana kuri telefone hakaba rero tubanza kumviriza karimbo kamwe kaba baririmbyi mugabo imbere ko tukumviriza sinzi John Habonimana ingene yo gira conclusion akatubwira ico twofata gomeda afise interano nini cyane eh, kuri ibintu bibazo by'abaririmbyi kenshi bagitangura bavuze ko ubwa mbere uwo muririmbyi ibintu bye bizogenda neza maze kumva bidashobora kugenda neza ufise ahantu bashaka kumufasha nukuvuga ngo muri murumvikasure kuja kwiga agende kwiga agenda ategure neza izo ndirimbo ziwe ntwave mwicisha icizero ngo murakoranya mari imyaka ibiri ataraho indirimbo yiwe kuko muri ico gihe indirimbo yiwe ya mbere ikazosohoka imeze nabi uwo muririmbyi azorinda ahwera yitwa mu underground nukuvuga ngo mm. ntazigera akura na rimwe niwe uzoba wamwishe nukuvuga mm. ngo ahantu hantu mbere bapfira abaririmbyi mm. bapfira muri studio kubera ko atandukanye muri icyo gihe ntibakigwa nk'abaririmbyi bakigwa nk'abantu nyine batacu bashoboye bakigwa nk'abantu batacu bazovamwo mugabo muri iyo mvo muri iyo ntuze hariho Oh, bamwe bamwe baca babaka udufaranga utwo mm. dufaranga nawe ugasanga natwo bafise mm. ubugize ngo aradutanze nawe usanga afise indirimbo mbi muri mm. ya ndirimbo mbi afise wa wundi agaca yivuza akayivuza akayivuza inshuro nyinshi ni ikiganiro cyahariwe umuntu wese afite indirimbo nshasha eka ariko aranaza no mu muziki ashobora kuba ari umurimbyi mushasha mm. ashobora kuba ari umurimbyi wa kera byose birashoboka ariko igihe cyose tumwakiriye turamwumviriza tukumviriza ko ashobora gutanga kiganiro ubwo n'ubwa mbere eh. kuko imbere y'uko aza muri kino kiganiro cy'abantu bagikuze eh, bagira ibiganiro biteza imbere muziki w'uburundi ntavuge n'umumenyesha amakuru n'umwe mm. umva nk'uyu ibaze nk'umukinnyi w'umupira wa vitalo atazi mesi Eh? atazi wumva eh, nk'uyu ntaba akunda umupira eh, umuririmbyi atizo kumenya ibiganiro bica ku maradiyo atandukanye abamenyesha amakuru bakora ibyo biganiro akamenya cyangwa uh, mu giswahili ngo bayimbaje ikivukizi mugabo je navuga ivana n'indumbere cyangwa viziyo umwe wese aba afise kugira ngo yitwe uku canke uku ego hari mu byo twanoganize ngaho ibyumviro bibiri byasohotse bamwe bavuga ngo kugira umuntu umwita umu underground cyangwa ntabe umu underground eh, bijyanye n'ibyo bikora vuba by'amaviziyo abandi bakavuga ko ari eh, ari karite eh, ya produit imwe cyangwa zibiri nayo yoba ari nziza ngo abarenge ubu underground icyumviro kimwe kime cyagaze byerekeye karite y'igikorwa ciwe ikindi cyumviro kavuga giti ahubwo bihagaze na cyane cyane ku kwemerwa public urashobora gukora ikintu kitari kitari do karite kiba kimwe canke vyinshi mugabo ugasanga akaririmbo kamwe utumiwe mu biteramo bitandukanye vyinshi abantu baragushimagije yagutereye hejuru ugize concert wenyene haja abantu igihumbi kukuraba ngo aho ubona aho ufise ibintu bitari do qualité ego hariho perezida wa mikari de kimwe mu biganiro tuzogira vuba eh, twashaka tuze tubatumirire ego ubuwe eh, twari twabagoye tubatumira mu dutevye nico gituma mutashatse mu mfisi zini program hariho ikiganiro dushaka kuzogira muri kazoza kijanye n'ibintu vy'ama atabwiye uwundi ibyo byose twashaka kumenya icyo ari cyo featuring eh, indirimbo icyo yandikirwa nde mbega bigenda gute kugira ngo ejo abaririmbyi ntibaze bagira ingorane ngo indirimbo ni gwanje uwundi ni gwanje kumwe mikari ishobora kubaterera kugira ngo eh, bamere nk'abaprotejana ejo ntibave bajyana kandi bari basangiye urakoze cyane ko bitwemereye tuzogutera kamutwe ubwire umunsi uwo ari wo reka tumuhe akaryo atwidondore hanyuma aca tubwira ryari yatanguye kuririmba reka mu nyuma turaza kumubara tumubaza atubwire ibigize ubuzima bwiwe bw'umuziki murakoze kudutuma muri kino kiganiro hanyuma kwa tanzi nitwa Jado ubishaka kunita King Jado canke Jado Ego hanyuma nkaba natangiye musique muri 2009 hama nkaba nkibandanya ibikorwa ndabikora nubwo bitari bwashike ko shika ku mugaragaro bo mu bintu byangoye murazi ariko atangura ikintu ubu uri nk'uruyoya ibyangoye e, ni byinshi muri muzike warasanga ngiye nko muri studio mu producteur ukasanga guma mpa gahunda nyinshi ibyo bibiri mu byangoye n'ibindi mu byangoye bworoheye uburyo mu kujya muri studio murazi ko studio uh, zizimbye ari amahera menshi kujya muri studio ni ukuvuga niyonye iri mu ntamba mu bintu byangora n'ibindi byangoye nyene nk'ubu n'ubu onye bikingoye nyene eh, ni byishantuka ndayivuze sinobimara none nk'umuntu yifuza kuguterera ivyiyumviro canke akaguterera amafaranga kugira ngo ukomeze gutera imbere gusumba yoheza akagutora gute ego ahubwo ugize icyo umara kumbaza icyo kibazo ahubwo naje nkabana nifuje kukivuga ni ukuri ubu umuntu yumva afise umutima wo gufasha aba artiste bo mu Burundi kugira batera imbere nka jewe bondonda kuri nimero ya telefone yanje ngiye gukora mu minsi iza kandi adoshobora kumenyera ko nkaba ndabasabye yuko bandanya bakunda uturimbo twanje nk'uko babinyeretse kuva mu ntango nkaba ndabamenyesha ko ndi umuririmbyi twa GDK akaba yamukanga mu ntara ya Gitega mbega amazina yose uh, kwifuza kumenya canke uh, kwifuza kumenya amazina y'ukuri witwa nde amazina eh, yanje y'ukuri benshi banzi ku izina rya niyo nkuru Egide ariko kuri Facebook canke WhatsApp canke ku matwitter hose banzi ku izina rya uh, GDK umwitonzi eh, twagiye turaca mu ngorane nyinshi bijyanye n'uburyo mugabo ah, iki cyanegereje cyane nuko gushika isaha eh, nashoboye kuronka umuntu ashoboye kufasha indirimbo ashaka kuri zitatu ah, muri icyo gihe uvuga yuko watwara kenshi indirimbo ku maradiyo ntizivuzwe canke wabaziririmbye nabi nabo bikabagora ingene bashobora kuzivuza mw'iradiyo none ga GDK umuntu yifuza kuguterera ibyiyumviro cyangwa naho eh, kuguterera uburyo kugira ngo noneho ukomeze gutera imbere gusumba eh, yoca agutora gute jewe ushaka kunterera mu n'uburyo cyangwa impanuro uh, ushobora kundondera kuri watsapu ukandika bamba ashobora kugenda kuri facebook akandika gdk umwitonzi cyangwa akanimero kanje akandondera kuri 71 584 288 mwumvise ko turi kumwe na radi jeni poli eh, akaba rero eh, ari umuririmbyi w'umurundi ariko aratera imbere hanyuma kumbure mwatubwira ryari mwatanga kuririmba buno buzima bw'umuziki mumazemwo igihe kingana gute ok jowe natanguye umuziki mu bihumbi bibiri na cumi na kane ubu tugeze mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu niho natangwa gukora ururimbo rwa mbere nise thanks my god ok ndabandanya mu mpera z'umwaka ndasohora iyindi bita guparubena kwinjira muri studio gukora umuziki wanjye wa mbere ninde muntu yagufashije kugira ngo ushobore gutangura kuririmba uwagufashe ukuboko ok uwashoboye kumfata mu mugongo nk'uko bimeze ni umuhinyanyuzi bita amibaso asanzwe akorera igitega nk'umuntega twumviriza yovuga ati aguterere ibyumviro cyangwa aguhe uburyo kugira ngo ubandanye utere imbere ubandanye ukora izindi ndirimbo yoheza akagutora gute ubusa gatandatu ubusa rimwe hanyuma cumi n'icyenda soixante zero six zero un dix abaririmbyi batanu indirimbo zitanu ni igice giteza imbere umunyamuziki ni kuri radiyo isanganiro undi muririmbo twakiriye muri kino gice cy'indirimbo zitanu reka nawe tumuhe akaryo atangure atwidondore hanyuma duce dukurikira ibikurikira twumvirize ibyo ashatse kuvuga mu rurimbo rwiwe reka ndetse uh, tumenye n'ubuzima bwiwe bw'umuziki osaka ururimbo n'insigurira reka rero kumbure utubwire osaka ninde yavutse ryari amaze igihe kingana gute mu muziki Okay, Osaka ku batamuzi ni ni numuririmbyi mugabo asanzwe ukora ibindi bikorwa nko kwiga. Jewe nkaba navutse itariki mirongo ibiri 21 z'ukwezi kwa gatandatu mirongo icyenda na kabiri eh, ubuzima bwanje bw'umuziki nabutanguye mu bihumbi 2009 aho natangura nsohorana n'abandi baririmbyi ngaho kubera imvo z'amashuri sina bandaye nshyiramo ingufu umugwa ubu rero kariho akanya kariko karabonekera aho ntanguriye kaminuza e, inyuma gato ubunye nkaba ngeze mu mwaka wa kabiri ariwo ndiko ndaheraheza eh, mu gisata c'ubutunzi muri Université Lumière niho naciye mbona ko akanya kariko karaboneka nshobora kubandanya ka kaziki wanje ego uriko urabifatanya ibyo kwiga n'ivy'umuziki ubu nabijyana bon ku bisanzwe abenshi barakunda kugira icyo kibazo n'akazi katoroshe kuririmba gasaba ukwitanga mugabo kubera ishuri naryo kaba ari akandi kazi nyine katoroshe umwe rero yaje awuserukira reka manza atwidondore hanyuma aca atubwira abo basanzwe bakorana ndetse yongera atubwire ryari ubwo wabo watangura ego jeni twasenge yumva Clement abafise ingorane zo kutabona neza ama umugwi wacu ni demone akaturi babiri umwe yitwa Melance rukano kanya ntiyashoboye kuba ari ngaha kuri mpamvu z'akazi namwe mwitwa bande muva mu ntariye oje nitwa Gisenge yumva Clement nkuko nari nabivuze nkabavuka mu ntara ya Rutana ariko umugwi wacu twasimye ko twogira umugwi w'intara ya Ruyigi mbega biraborohera kuva uh, mu Rutana mukaja gukorera mu ntara ya Ruyigi yego cyane ko kenshi kenshi cyane umwanya munini mba ndi mu Ruyigi uno mugwi wanyu neza neza watanguye ryari mwimvire ngo mutange kugira ngo umuntu wese yumva ko ari inkoramutima uh, gufasha abaririmbyi bagize icyumviro cyo kuririmba ariko kandi bafite ikibazo cyo kutabona uh, mwoheza mukaduha akanimero kanyu ego akarimero kacu ni septanteye 555 355 canke uh, akadusanga kuri station Kobile Luigi hamwe umugwi kugira ngo umugwi umare igihe eh, utarinze gutatana cyangwa ngo bamwe bavamo abandi bagira iki mugabo ukagumuriho mu rero burundi eh, burimo bugero kinga turashimiye abandagaramu twari kumwe na perezida wa mikadi musicien hamwe eh, n'abari mu ngabo bw'ivyuma na John imana duti tuzoshira mu ndwa nk'aya mango bye bye